wao aitwaye Sa'ad ibn Abi Waqas radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu wama adrakum ma Sa'ad na je unamfahamu Sa'ad ibn Abi Waqas wa huwa sahabiyun jalilul ladhi قال عنه sallallahu alaihi wasallam ni yule sahaba ambaye mtume alisema Allahum istajib li Sa'din idha da'ak ewe Allah mkubalie maombi yake Saadi pindi atakapokuomba watu wakufa waliletewa gavana huyu sahaba ambaye la yaruddu duaa dua anayoiomba huwa hairudi watu wa kufa wakaenda kumshtakia Umar bin Khattabi kuhusiana na gavana huyu faqalu lahu wakamwambia Umar bin Khattabi innahu la yuhsinu an yusallia binnas kwamba huyu mtu hawezi kuwasalisha watu vizuri swala yake siyo swala iliyonyooka kisawasawa tunavyojua sisi na anavyotuswalisha ni tofauti Umar bin Khattabi akayapokea mashtaka hayo na mashtaka mengine fadaa Sa'd ilay fadaa Sa'dan ilay Umar bin Khattabi akiwa Madina akamwita Sa'd njoo huku katika makaru rais makao makuu ya rais toka katika mji wa Iraki huko Kufa uje kuna jambo limenifikia mimi ewe Saad imenifikia habari kutoka watu wako wa Kufa yaquluna laika yaquluna laka wanakusema maneno zaita wa zait wayaquluna anka kalaman kaita wa kait wanakusema habari hii na ile nini unalolisema kunako maneno haya fakhala Sa'd ibn Abi Waqas akasema Sa'd ibn Abi Waqas amma ana amma kuhusiana na mimi amma ana ama kuhusiana na mimi fa inni usalli lahum salata rasulillah kika yangu mimi ninawasalisha wao swala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqala umar umar akamwambia hadha adhannu bika ya aba ishaqa hiyo ni dhana yako tu ewe abu ishaq ya kwamba wewe unawasalisha kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakinnahum raauk lakini wao wamekuona hivyo ya kwamba katika lawama zao hauitendei vizuri sala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliwatuma watu waende katika mji wa Kufa yasaluna anhu fi kathirin min almasajid waende wakatafiti habari hii kwenye kila msikiti wa mji wa Kufa wamuulizie habari yake huyu Saadi je yanayosemwa kuna kosadi ni maneno ya kweli anasema Jabir bin Samra fakullama atau masjidan min masajidi al-Kufa kila walipokuwa wanakwenda kwenye msikiti miongoni mwa misikiti ya mji wa Kufa qalu anhu khaira walikuwa wakimsifia mazuri Saad ibn Abi Waqas walikuwa na mjema wale wapelelezi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu faatau masjidan min bani absi katika kuzunguruka kwao walifikia kwenye msikiti wa kabila la bani absi wakawaulizia watu wa msikiti na wakakutana nao na saadi akiwa katika hilo joporiti la watu na watu wa msikiti wakawa wamekaa mbele wakaulizwa watu wa msikiti ule madha taquluna an saadin mnasemaje kunako huyu saadi faqala rajulun akasema mtu mmoja ama nashatumuna wallah kwa kuwa mmetuapisa kwa Allah tuliseme tulilonalo katika nyoyo zetu fa innahu hakika huyu Saadi la yaadilu fil qadhiyati si mtu anayefanya uadilifu kwenye majambo wala yaqsimu bisawiyati na pindi mgao unapopita yeye hagawi kwa usawasawa wala yasiru bisariyati na wala hakuna vikosi katika mji wetu hivi yeye huwa anaondoka navyo hakuna na lawama nyingine ambazo walizozisema miongoni mwa hilo jambo la sala Saad bin Abi Waqas akamtazama yule bwana katika kabila la Bani Absi faqala Saadi akasema Allahumma ewe Mola wangu in kana ma yaqulu in كان ما يقوله yaqulu ما يقوله لا ابتغاء مرضاتك ولا ابتغاء وجهك ikiwa huyu haya anayoyasema hatafuti radhi zako wala siku utafuta uso wako anayasema maneno ya kadhiban maneno anayoyasema ni ya urongo a'mi basara mtie upofu macho yake a'mi basara mtie upofu macho yake wa atil umrahu na umpe umri mrefu kisha akamaliza akasema wa'arridhu lilfitani mpeleke na umpitishe kwenye fitna mbalimbali katika hiyo miaka ijayo huko mbele يقول عبد الملك رضي رحمه الله تعالى akasema mmoja katika wapokezi anaitwa Abdul Malik wallahi kika yangu mimi namwapia Allah walaqad raaituhu ba'du nilikuja katika miaka ya mbele huko nilimuona yule mtu aliyeombewa dua na Saadi qad saqata hajibahu ala udhunai yame ala ainai yameto yameporomoka chini hii sehemu yake ya juu katika kope katika nyusi imeporomoka chini kiasi cha kwamba hawezi kutazama mpaka atakapolinyanyua jicho lake لكنه pia urida alayhi liljawari fi fitan wanawake wadogo wadogo walikuwa wanampa mtihani huyu mtu faqalu walamma suila lahu walikuwa wanasema pindi alipoulizwa suila anhu alipoulizwa kunako yeye kaifa anta imekuwaje wewe tena mbona umekuwa hivyo mzee mzima wanawake hawa mabinti wadogo wadogo imekuwa umetahiniwa kuna kwa hawa faqala akasema shaykhun kabirun mtu mzima asabatni da'watu sa'di nimepatwa na maombi ya saadi ibn Abi Waqas katika vitu vya muhimu sana kwenye haya maisha ewe Abdullah an-nadharu kutazama jicho lako linaweza likakuingiza katika mitihani jicho lako ulilonalo au macho yako ulionayo yanaweza yakakutumbukiza katika mitihani Jureiju rahimahullahu ta'ala mama yake alipokuwa anamuita Jureiji na yeye amejielekeza katika swala Jureiju hakuwa ni mwenye kumsikiliza mama yake wala kuivunja swala na kumfuata mama yake faqalat lahu yule mama akamuombea dua akasema Allahumma ewe Mola wangu la tumituhu hatta yandhura fi wujuhi lmumisat usimwandikie umauti huyu mwanangu mpaka aende akatazamwe na nyuso za wanawake wachafu maisha alipokwenda yule mwanamke aliyekuja kumpa mtihani aliwaambia watu wa kijiwe ambao walizania kwamba Jureiji kwa ibada zake hawezi kutahiniwa na mtu yoyote mwanamke yule mzuri katika zama zao akawaambia la ufatinanna Jureija kwa hakika nitakwenda kumpa mtihani yule Jureiji na alipofika kwa Jureiji katika saumaa yake kwenye kijumba cha Jureiji yule mwanamke akamkuta Jureiji anafanya ibada mwanamke yule riwaya imamu bukhari nasema fata'arradat lahu alijidhihirisha maumbile yake yote mbele ya juraish macho yanaweza kukuingiza katika mtihani macho yako haya mawili yanaweza kukudumbukiza katika fitna na haya ni madhara makubwa ya macho kwamba katika miongoni mwa madhara ya macho yanaweza kukudumbukiza katika fitna imekuja katika adabul mufrad lilimam al-bukhari mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia pia man ittala'a fi dari man ittala'a fi dari bighairi man ittala'a fi dari qaumin bighairi idhnihim yeyote atakayeingia na kuchungulia nyumba ya watu bila idhini fafqau ainahu wakalitoboa jicho lake fa innahu la diyata lahu wala qisas aliyemtoboa jicho kisheria hatotakiwa atoe dia tena wala hatotakiwa afanyiwe kisasi sheria ya kiislamu inatufundisha unapoingia ndani ya nyumba ya mtu isiyokuwa nyumba yako gonga mara tatu na utoe salamu na ukae pembeni ya mlango ama yule atakayekuwa anagonga mlango hali ya kuwa anachungulia katika nyufa za mlango watu wa nyumba ile wakaamua kumtoboa jicho lake macho yake yakatobolewa basi la diyata lahum wala qisas watu wa nyumba ile hawana dia wala hawana qisas macho yako yanaweza kukuingiza katika fitna enyi watu wa Allah subhanahu wa min adhrari al na katika madhara ya macho katika madhara ya kutazama vitu vya haramu anna an-nadhara ila al kutazama vitu vya haramu yukasi al-quluba wa yushghilu al wa ويوقعك fi كبير من كبائر الذنوب moyo wako unakuwa msusuavu moyo wako hauna ulaini tena kwa sababu macho yako atlaqtahu ila almuharramat umeshaamua kuyaacha yatazame kila lililokuwa baya basi lazima moyo wako uathirike na ukakasi bali wayushghilu bala akili yako itakuwa inawaza kile ambacho imekitazama hakitokuwa hakitokuwa akili yako ina utulivu kwa kiasi kikubwa kutokamana na lile baya ambalo umelitazama bali inaweza ikafikia macho yako yakakudu kujiingiza kwenye kabiratun kubwa katika madhambi makubwa moyo unapata wavu pia miongoni mwa sababu za kuufanya moyo uwe wavu ni kwa sababu ya kutazama mambo ya haramu yakulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Abdullah ibn Mas'ud ma kana nadhratin hakuna mtazamo wowote falishaitani fiha matma'un isipokuwa sheitani ndani ya huo mtazamo kuna tamaa yake kuna ushawishi wake ndani ya huo mtazamo kisha akamaliza akasema walithmu hawasul qulubi na madhambi siku zote ndiyo ambayo yanaumiliki moyo na kuushindisha moyo yani yale madhambi unayoyafanya ya kutazama madhambi ya kushika madhambi ya kuendea kwa mkono na miguu na vitendo vyako vya mwili yale madhambi unayoyafanya yale ndiyo yanakwenda yanaumiliki moyo wako walithmu hawasu lqulubi unakwenda unaumiliki ule moyo moyo unakuwa msusuwavu hauwezi kusikia nasaha zozote maneno ya kheri yoyote yanayopenya kwenye moyo wako yanakutana na mwamba mkubwa hayawezi kuingia ndani kwa nini kwa sababu moyo wako umeshaathiriwa na maovu na miongoni mwa maovu ni jambo la mtu kutazama mambo ya haramu lakini pia enyi waja wa Allah subhanahu يقول الإمام أحمد رحمه الله أنا سيما الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابلة ni mangapi matazamo ni mitazamo mingapi ambayo mtu ameitazama alqat fi qalbi sahibiha albalabila mtazamo hiyo imemdumbukiza mwenye huo moyo au imemdumbukiza mwenye huo mtazamo kwenye matatizo mbalimbali ni mangapi katika matatizo leo hii tunaishi nayo sababu kubwa ni macho kutazama ya mambo ya haramu ni mangapi katika mambo ambayo yanatudhuru kwenye maisha yetu leo hii chimbuko kubwa ukilitazama ukilitafuta kwa uhalisia wake ni kwa sababu ya kile ambacho tumekitazama kam alqati kam alqati kam nadhratin alqat fi qalbi sahibiha albalabil ni mengi katika matatizo tuliyoyapata kwa sababu ya chumo la kutazama wallahu tabaraka wa taala a'lam alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله tumetazama كتك خطبة ya mwanzo miongoni mwa madhara yanayopatikana kutokamana na kumdumukiza mtu katika fitna na kuufanya moyo kuwa ni msusuafu ukiangalia hii dunia Allah Rabbil Alamin leo hii utayakuta haya tunayoyazungumza au yanayosemwa kuhusiana na macho tunaishi nayo katika familia zetu ndoa zimevunjika kwa sababu mwanamke alitazama ndoa zimeharibika umoja wa watu umevunjika vunjika kwa sababu ya macho ya watu ambao walishuhudia walichokishuhudia kisha wakaamua kusema lakini sio hivyo ni ngapi hifadhi ni ngapi hifadhi zimeharibika ni vingapi vichwa vya watu vimekuwa ni vibovu katika kuhifadhi vimekuwa ni vya hovyo kabisa katika kudhibiti mambo ya dini kwa sababu macho yameshauathiri moyo lakini pia waliokuwa wameshikamana waliokuwa wanapendana waliokuwa wanasaidiana kwa pamoja fi tirahalihim wa hadaratihim kwenye safari zao kwenye makasi yao mapenzi yao yameharibika umoja wao umeharibika ni sababil basari kwa sababu ya macho miongoni mwa faida anazozipata yule ambaye yaghudhu basara anayechunga na kuinamisha macho yake yule ambaye anayachunga na kuyainamisha macho yake yasiende kutazama vya haramu imekuja hadithi hadithi ya Ubada ibn Samit fi Musnad Imam Ahmad pia vile vile ameipokea Imam al na alimamu imam na alimamu ibnu Ibn rahimahullahu ala aljamii na hadithi hii ameisahihisha al-allama al-albani miongoni mwa faida tunazozipata ikiwa tutaamua kuinamisha macho yetu tusiyanyanyue macho yetu kuviangalia vile ambavyo tumekatazwa faida ya kwanza tutaipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala faida ya pili sisi tutakayoipata tutaepushwa na moto wa Allah subhanahu faida ya tatu tutapata kuwa ni thabitun tutakuwa tumethibiti kwenye dini yetu hatutotetereshwa na kitu chochote lakini pia tutapata utamu wa iman tutakuwa tunaijua ladha ya iman lakini pia nyoyo zetu zitakuwa zimejawa na nuru nuru itakuwa kwenye nyoyo zetu kwa sababu tarakna shay'an lillah tumekiacha kile kitu kwa ajili ya Allah fa'awadhana khairan minhu Allah subhana akatubadilishia na ametupa kitakachokuwa bora zaidi hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idhmanu idhmanu li sittan admanu li anfusikum aljanna nichukulieni dhamana mimi mtume kwenye mambo sita na mimi nitachukua dhamana kwa nyinyi kwenu nyinyi kwa nafsi zenu nyinyi wenyewe nitachukua dhamana kwenu nyinyi muweze kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala idhamanu li sita adhmanu li anfusikum aljanna chukueni dhamana mambo sita yatendeni hayo mambo sita mkakubali kwamba mtajifunga nayo mtayatenda mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitakwenda mbele ya Mola wangu na nitawaombeeni mbele ya Mola wangu kwamba hao waliotekeleza hivi wanastahiki waipate janna la kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usduqu idha hudithtum kuweni wa kweli mnapozungumza lianna sidqa yahdi lilbir wa inna albirra yahdi ila aljanna ukweli unamuongoza mtu kumpeleka katika kheri katika mafanikio na katika wema na wema unamfanya mtu kuingia katika janna wala yasalu rajul yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa kweni wa kweli kwenye mazungumzo hata kama kwenye mahala ambapo unaona kabisa ya kwamba nitalikosa hili jambo usduqu idha hudithtum ya ayuha alladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin na katika wale ambao wana msamaha wa Allah katika makundi ya watu wenye msamaha wa Allah na ambao Allah amewaandalia mabustani makubwa qala Allah maula subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala anasema والصادقون إن المصدقين والمصدقات wakweli wanaume na wakweli wa wanaume wanawake mwisho wa aya anasema a'adda lahum jannatin a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima usduqu idha hudithtum mkizungumza kuweni wakweli kwenye kila mahala biashara yako kuwa mkweli fiha baraka ndani yake kuna baraka ukiwa mkweli fi amalik kwenye shughuli yako usduqillah usduqillah kuwa mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili akawaambia wa aufu idha wa'adtum tekelezeni pindi mnapotoa ahadi waumini wa kweli ni wale ambao yufuna biahdihim idha ahadu wanatekeleza ahadi za Allah sheria ya Mola wako hii umekubali wewe kuwa ni abdan lillah umekubali wewe kuwa ni mja wa Allah faafi fafi dhalik tekeleza hilo faaufi nafsaka ala dhalik itekeleze nafsi yako kwenye hilo wewe ni abdullah wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala lasta bisayyid wewe sio bwana wewe sio bosi kwenye hii dunia wewe umekuja hapa kumtumikia bwana wako wa huwa Allah jalla jalaluhu kuwa mkweli kwenye yale ambayo amekuwekea nayo sheria wala tadhunnanna na wala usije ukadhania ya kwamba inna rabbaka ghafilun au ghafilan amma ta'malun usije ukadhania kwamba Allah subhanahu ameghafilika haoni mnachokifanya wa aufu idha wa'adtum tekelezeni pindi mnapotoa ahadi jambo la tatu wa addul amanata idha u'tumintum rejesheni amana za watu pindi mnapoaminiwa unapoaminiwa kwenye jambo la dini kwenye jambo la kimali kwenye jambo la usimamizi kwenye jambo la uendeshaji kun aminan kuwa ni mwenye amana ituhumu nafsi yako pindi unapofanya taksiri ituhumu nafsi yako pale ambapo unapozembea rekebisha ulipoharibu kwa sababu hiyo ni amana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amewaambia waumini warejeshe amana za watu jambo la nne mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake waghaddu absarakum na inamisheni macho yenu inamisheni macho yenu kwenye kutazama sawasawa vya mubahat alivyowafungulia Allah wengine na sawasawa ila lmuharamat ghuddu absarahum mkiinamisha macho yenu Mola wenu atavihifadhi vizazi vyenu mkiinamisha macho yenu atawabadilishieni Mola wenu kheri na mafanikio makubwa nyoyo zitakuwa laini mapenzi yatakuwa kwenye nyoyo yenu nyoyo zenu ni kitu chenye kusemwa kidogo tu tayari kimeshaingia waghaddu absara inamisheni macho yenu jambo la tano wahfadhu furujakum hifadhini tupu zenu sihifadhini tupu zenu kwa sababu waumini wa kweli ni wale ambao walladhina hum lifurujihim hafidhun إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وأمين وكل وليمباو يحفظون فروجهم ونسيه فاذي تبساو حواسد مكيسي كتك حرام جمبلا ستنا لمشو وكفوا أيديكم إسوييني mikono msiirefushe kwenda kuchukua cha mtu msiitumie kukamata cha mtu isitumike kumdhulumu mtu wakufu aidiakum izuieni mikono yenu na kuongeza sifuri izuieni mikono yenu na kutumia ubabe izuieni mikono yenu na kuwatetea na kuwa na kuwadhalilisha watu na kuwanyongesha watu kwa kuwaashiria na vidole nitakutoa mjini hapa wewe nitakumaliza wewe kufu aidiakum haya mambo sita tukiyatekeleza tukayasimamia tukachukua dhamana ya kuyasimamia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amesema adhmanu lianfusikum ljanna janna nitachukua dhamana mimi ninyi kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia imekuja katika musnad imam abi ya'la na vile vile katika mujamu ya Imam Tabarani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathatun thalath la tara a'yunuhum nara watu watatu macho yao haya hayatoweza kuuona moto ubira biljuz'i wa urida bilkulli yametajwa macho lakini alikusudiwa muhusika watu watatu hawatoweza kuupata moto mtu wa kwanza ni yule ambaye ainuhu harasat fi sabilillah ni yule ambaye jicho lake lililala lilikesha kwenye kulinda katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala wamekaa mipakani huko kuangalia njia Allah subhanahu wa ta'ala maeneo hayo yasivamiwe ya waislamu maadui wakaingia kuuchafua uislamu wakakaa katika hayo mapambano ima fi sabilillah ima katika njia ya allah subhana wakawa wamekesha usiku mzima macho yao yanatazama kulia na kushoto yanafuatilia yanatazama yanashambulia yanafanyaje macho yao hayo yamepewa dhamana ya kuto kuuona moto jicho la pili ainun bakat min khashyati ni jicho lililolia kwa kumwogopa allah subhanahu wa ta'ala jicho ambalo limelia ushai kuihadithia nafsi yako hal bakaita walau yawman khashyatan lillah ulishawahi wewe kulia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sikuna watu wanalia kwa sababu ya mapenzi sikuna watu wanalia kwa sababu mke wao au mke wake au mme wake amemtenda sina wapo wao je wewe ushawahi kulia ulishawahi kutoka machozi khashyatan lillah kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kitendo hicho kikikupitikia katika maisha yako ukawa ni mtu ambaye unaikagua nafsi yako mara kwa mara unathibitisha taksiri na upungufu ulionao machozi yakakutoka kwa kuuona uzembe ulionao na ghafla ulionayo ukalia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala macho yako hayo yameshakupasisha wewe kuto kuuona moto Allah subhanahu wa ta'ala na jicho la mwisho ni ainu ni jicho ambalo kaffat an maharimillah jicho lililojizuia kutazama ya haramu aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala naionaje dunia namna ilivyo leo hii watu tunaomiliki simu mnasemaje watu wanaomiliki laptops wanaomiliki runinga manyumbani mwetu mnasemaje mnawasemaje wanamziki wa kisasa mnawasemaje waandishi wa habari wa kisasa mnawasemaje wale waigizaji wa kisasa je mnawashuhudia wakiwa katika stara au mnawashuhudia wakiwa katika hali ya hasara mnawaonaje wanaopita barabarani mnawaonaje waliokuwa jirani na wewe unamuonaje rafiki yako ambaye uliosema naye unamuonaje besti yako unayefanya naye kazi yote haya ni mambo ya hatari yote haya ni mambo ya hatari atakayelihifadhi jicho lake kwenye kuyatazama yasiyotakiwa kutazamwa mtume wako alayhi salatu wasalam amesema macho hayo yatakuwa mbali na moto Allah subhanahu wa ta'ala asije akasema mtu dunia sasa hivi hakuna pa kukimbilia basi sisi tutakwambia kwa kuwa hakuna pa kukimbilia hakuna pa kujificha basi jiandalie na wewe makimbilio ya kuipata au kuupata moto Allah subhanahu wa ta'ala yakulu الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنا سيما الإمام ابن تيمية rahmatullahi tabarak wa taala alayhi akalizungumzia jambo la jicho na macho man ghadda basara atakayeinamisha macho yake akayahifadhi macho yake na kutazama vitu vya haramu awrasahu Allahu thabatan fi qalbi Allah atampa ithbati katika moyo wake atakuwa ni mtu imara hata tereki hawezi kukutana mtihani huu kamtoa katika dini awrathahu Allah thabatan fi qalbi wa firasatan fi aqli na atampa firasa kwenye akili yake na uelewa wake akalitamka jambo basi jua kesho yake litawakuta ima litakuwa la kheri ima litakuwa la shari lakini pia akamaliza akasema awrathahu Allah nuran fi qalbihi Allah atatia nuru kwenye moyo wake tunatafuta nuru sisi kwenye nyoyo zetu tunatafuta furaha kwenye nyoyo zetu moja katika njia ya kupata furaha na nuru kwenye moyo wako ni kuinamisha macho yako ni kuipunguza macho yako yasitazame vile ambavyo vinamdhuru au vinaidhuru nafsi yako na moyo wako na walisema pia baadhi salafi man ghatta basarahu yeyote atakayehifadhi macho yake aurasahu llahu au aurasahu llahu hubban lahu Allah subhanahu wa ta'ala atamrithisha mapenzi ya kumpenda Allah tabaraka wa ta'ala kuinamisha macho yako tu unayapata mapenzi ya Allah kwa wewe hivi unafahamu Mola wako akikupenda wewe faman yahzimu wa man yudhilluk Allah akikupenda ni nani anayeweza kukudondosha Allah tabaraka wa taala akikupenda ni nani anayeweza kukudhalilisha allah subhanahu akikupenda ni nani anayeweza kuivunja ngome ya mapenzi ya allah subhanahu nani katika viumbe hawa basi moja katika njia ya kuyapata mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala inamisha macho yako kwenye vitu usivyostahiki kuvitazama Mola wako tabaraka wa ta'ala amekuwekea sheria miongoni mwa sheria hiyo ni ya kuoa ni kuishi na mke ni kuishi na mume pakutazamwa ni hapo anatazama mtu mpaka anajikuta anachanganyikiwa anatoka kwenye reli kabisa alikuwa anaendesha gari mpaka anakwenda kupaki pembeni kwa namna alivyochanganyikiwa kila alichokiona katika macho yake basi atakayeacha hayo atapewa na Allah subhanahu wa ta'ala mapenzi ya kupendwa na mwisho walisema pia baadhi salaf man ghadda basarahu atakayeinamisha macho yake awadahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala tambadilishia na kumpa halawatal iman utamu wa imani jina likizungumzwa jambo la dini linakuingia kwenye moyo linakugusa na linakupa maamuzi ya kubadilika a'awadahu Allah Allah atambadilishia mtu huyu na kumpa halawatal iman utamu wa iman ikisoma Qur'ani yuathiruk ikitamkwa Qur'an unasikia inakuwa siri yakizungumzwa maneno ya Allah yanakuwa siri ukijiona namna gani ulivyokuwa mzembe kwenye kuisimamia familia yako jambo hilo linakuwa siri ukiwaona watoto wa mwenzako wameendelea kwenye dini wakwako wako zero kabisa wanajua lugha za kisasa wanajua utamaduni wa kizungu lakinnahum jahilun ni wapumbafu wajinga wa mwanzo hata dua ya kuingia chooni ukiona familia iko hivyo wasikia uchungu ni kwa sababu umeyainamisha pia macho yako kwenye kuyatazama ya haramu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tunayo maamuzi makubwa sana ya kuviacha kuvitazama vile ambavyo havina haki wala havina ulazima wa kuvitazama tunayo maamuzi ya lazima ya kuvitupilia mbali vitu vyote ambavyo vinavyotuingiza katika kutazama vya haramu tunayo maamuzi makubwa sana ya kuwakemea na kuwasimamia wale wote ambao wanakuwa ni sababu ya watu kuingia katika muharramat kuingia katika madhambi leo watu wanaangalia mambo mbalimbali kwa kuangalia mambo machafu wamefikia wanataka wayaige wanataka wayafanye katika maisha yao wamemtazama fulani anavyovaa naye anataka avae kama yule wala mtazama mwimbaji fulani jinsi anavyotembea na yeye pia anataka atembee kama hivyo ametazama uchafu fulani anataka na yeye utekeleze uchafu ule kutazama kumetufikisha hapa ewe Allah subhanahu wa ta'ala nas'aluka bimannika wa karamika wa judik an tahfadha absarana allahumma ihfadh absarana اللهم احفظ أبصارنا اللهم احفظ فروجنا اللهم احفظ أبصارنا وفروجنا اللهم احفظ ذرياتنا اللهم احفظ ذرياتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين